Eta gure gomitekin eh, Euskal Liburu eta Musika Gintza ipatuko dugu Durangoko azoka horbiltzen zaigu urteko ekoizpenaren erakustokia dela gaitan aldugu. Jendea initzeko iten da azoka hontan, baina aurten egun bat laburagoa izanen da krisiaren efektu bat antolatzailean arabera salmentetaz eta ekoz ekoizpenaz hitz egiteko. Alde batetik, Lucian Entxezar Maiatz argitaletxeko arduradun eta idazla hor dugu egunan. Bai, egunon, zuberin eta deneri. <laughs> egunon, zuri eta bestalde, Bixente, e, bide izate taldeko bateria jolea gurekin dugu, egunon, zuri ere? Egunon. Erazeko ekoiz, ekoizpen zabala dela literatura eta musika gintzen, Euskal Egean dugun dugu, krisiarekin erosle asko gelitzen dira, Luizia Merabasteko? Uh, bai, bo, ez dakit, uh, bakzu, krisia hori nora nahika baliatzen da, eh? Uh, horrek zer gana behar bada eh, Durangoko azokabaino gehiago behar bada kultura, mm, jakina, komerzio edo negozio bat bilakatu dela eta hori eh, gogoetatzeko gauza da, kultura hitzarekin gauza asko egiten da, hor, menturaz ari gira liburu eta diskoetaz, uh, baina nik ez naiz segur uh, krisiak uh, bere ala erran nahi duela, jendeak kultura moristen duela, ba, uste dute ere ikuspegitik eta seuraz ere, ikuspegitik, hor, uh, uste dut sorkuntzak eta bedeziki eskual mundukoak, uh, ez eh, dituztera lege berak eh, segitu nahi, eh? ez da erosten eta saltzen den eh, gauza bat kultura gure hizkuntzari bereziki, gure sorkuntzari, gure nortasunari lotuak diren gauza batzu baitira. Gero horiekola, ez dut uste bostegunetarik lau eta pasatzea krisiaren Erran eh, nahi bereziarekin den, uh, urteetan, duela ontsa horretzen duela bi urte, lau egun baizik etziren, uh, eh, horrek, uh, zizendako hori, zenta uh, abenduaren sei eta sortziak, bi egun dira lotuak, imakulata konzeptio hori bata eta bestea konstituzio egunari, eta nola gertatzen den igandearekin, uh, erretxako da, uh, lau edo bostegunetan jartzen. Horretzen, erreteko hori guzia, zer alako diferentzia, neustuko, lau egunez edo bost egunez. Eh, jaz bost egun ziren, eh, jende gutitxako jinda, baina e, eh, durangorat helduden jende guztiak ez ditu erasketak egiten ere. Eh? badut hor bemol berezi bat uste dut, emaiten dutana. Eh? E, iduri baitzait, e, praseski e, eskoarari dago kionez, eh? e, horre ikusi behar baita durangon ez tabakarik eskuarazko sorkuntza erakusten, eh? espainolezko liburu hainitz, hemen ezagun, bat dira ere, eta gero eta gehiago. Ordean, nahi nuke horren nabardura zerbait ekarri, eh? gogoeta eh? Mhm. Eh, ez direla gauzak hain geizki, uh, eh, nik alde batetik hori ikusten dut nahi bauzu, uh, sorkuntza aldetik, uh, Horten, uh, eh, sorkuntza hainitz agertzen dira, eta ikusten dut elkar eta ere inek egun hortan eh, donostiako ebi eh, argitaretxe nagusiek, eh, ere eh, eskual liburu gintzan, gauza hainitz uh, plazaratzen eta orkesten dituzte. ikusten dut ere iparalde honetan, uh, gauza, bo, gure aldetik sobrik, eh, dotzen abat liburu uh, ditugu, ikusten dut ere, ikusten ez diren gauza, razpeit, eh, sorkuntzak badirean eta hemen, ikusten dugu arte munduan. Krisia ipatzen da beti, eh, apaltzen diren Lucienekin, beraz Lucien Txezarretarekin abiatu dugu elkarrizketa, galdera zen azkenean eh, ekoizpen zabala izanik eta krisiarekin erosle asko gelditzen ote diren, Bixente Eierabide, beraz izate taldeko musikaria zira, zuek ere diskoak, uh, atera dituzu eta zuek eh, ekoitzi duzu ere zuen azken diskoa, zure iduriko, be Lucienek zionaz, ze, Euskal Kulturak beti badu abantaila hori, jendea lotua dela kulturari diskoeri, liburueri, eta horrek ere salbatzen duela, manera batez, e, e, gure liburu eta diskagintza? Ba, ba, nik uste, ala, nire junta duz nintzen luzienek e, eh, jana, janari, janarekin. E, ba, Euskal Kultura bizirik da, taldeak bat dira eta idazleak ere, eta publiko bat bada, gertzen da, oferta handia bada Euskal egian Kontzertu egaldoiak behar bat dira azken urte hauetan, manan eh, beste kontzertu mota bat eh, leku hartu du, eh, gela tipiak betetzen dira beti, gaztetxak beti hor dira, eta eskaintza zabal bat uh, publikoari eskaintzen dutena. Eh, ba, nik uste uh, bizirik da gure kultura eta sorkuntza inaldetik uh, eh, ere ateratze frango izanen dira durangon talde asko aukeratzen baitute data hori hien lan behia orkesteko baz, uh, ba, durangon ze, ateratze baden, baren, bala, niba janik label tiki batzuetan ere taldeak uh, bat dituztela gauzak erakusteko ba. Eta ez ez maiatzek bere erosle sare bat du, izatek ere ikusten dugu euskal eh, sare bat sortua dela. Sare osatzeko edo aratako joaiteko zer egin beharko litzateke, azken final elburu bat dute da. Eh, sare hori, eh, ba, badira manera hainitzak, sare hori biskatzabaltzeko, e, Internet hor agertu da azken urte hauetan uh, sare nagusi bat bezala, hor eh, entzungai usten alda bere musika, eh, eta hor mundu osoko, planeta osoko taldeak baute ala, baldintza hori hor entzungai ezartza musika. Uh, autu nagusi bat bilakatzen da, azken urte hauetan, hor badira plataforma ainitz ainitz, non entzungai den uh, talde musika, eta hor txartzen dira talde askok banik uste maiatz argitaletxaren kasuan edo eh, zure adibide hartzeko, eh? Lucien, zuek ere, baduzi esarea eta behar bada hori da ere eh, alde onbat sare batukaita eh, hartzen maritugu argitaletxe handiak ez badu azkenean behar abantaila hori? Ba, ez dakit, sare hitza egokia denez, bon, erosleak, badira, eskaldunak, eskaldzaleak, nahi baduzu, Eh, uh, <laughs> preseski sare baten, balitz sare bat sehortatzeko eman erosketak hori e, eh, seur seurra litakena, e, eh, ah, denak konten gintaizkela, benen ahal bezala horik oro egiten dira ere, ez da, ez eh, menturaz ametsik sobera egin behar, eroslea beti libre dela gure sisteman eta zorionez, nahi duenaren erosteko. Benen pixkat, bisenteren gauzari lotu hor ikusten dut aldakuntzak direla, behar bada, nahi baduzo kultur, industria, handi hori lotuak ziren, eman ezagun, konzertu erraldoi horiek, eta eh, horiek gutiagotu direla eta eh, ne aldetik zorionez urbilagoko gauzak, eh? epatzen zuen bezala eh, gaztetxe edo salakipietan horiek betetzea ustot hori dela oinarrizko gauza. Gisa berean ikusten dut ere liburu gintzan badela bihurgune bat ere jende gehiago kitazten du, bere ni hori, bere pertsonaz gehiago hitz egiten du, e, hobiltasun zerbait ere agertzen da gure eskolazko sorkuntzan, eta nik hori elementu hona da denbora berean, eh, haiten zen bezala, hainan interneteko asare horrekin, eta iduritzen zaut, egokitze arras ona eta behar behar eta untsa egina eh, egiten dela hor eh, preseski teknologia berri horiekin, eta askita, bon, liburu haipatzeko, ba, dakizu, eh, liburu numerikoa, eta mm -hmm. xare batzutan, informazioa biltzeko, eta eman ezagun, nik azpi maratu nahi nuke, lan bat behar da ez dugun askia aipatzen, nola erran eman ezagun, eh, eskorazko iztegi elektroniko hori, uh, guretako zinez tresna baliak arri bat dena, bestaldean susak eta armiarmak eta egiten duten, armiarmak.com amortan harrapatzen diren, hamestega gauza, baditugu, eman ezagun, eh, eskora kapituloak, biblioteka berri batzu, uh, musikaren Eta interneten eh, bat diren bezala, eh, bide berri batzu eta etxemplu eh, batzu, horretzen gira duela, ez tegete, oita amar bat urte, edo hor, eman ezagun, rege musika hori arribatu zelarik, hori zen, miek uruzko gauza bat, bena, etzen hori bakarrik, hori ikusten da, bat dira beste, hainitz mugimendu munduan, eta uste dut, musika zaleek hor badutela hor lan bide berri bat, eta eskol mundurtan iduritzen zaut, eta ikusten dut, horiek, hor batela egokitze bat, arrask baikor, emaiten algaituen jendea pleini baita, oai, gizu, e, ez dela alako artista animalek horiek, gizu, bete laboa eta denbora joan baita, zena oso normala da, beste batzu sortzen ari dira, eta ikusten ditugunak jainista sumatzekin, eta berdin, bon, kurioz dako, parekatzea behar bada, benen musika eta liburu gintza eta espresioa, ganezak eskual espresioa, aski bideo nian ikusten dut. Eh? Mm -hmm. Positibo, beraz, Lucien Txezarreta horren aldetik, galdera orain hori baita ere biskat ideia salmentarena, musikarekin adibidez, bisenteiara bide, Euskaldun bat bizitzen alote da musikaz? Mm, ez da errez, ba, nik uste batzuek egunero frogatzen dute, posible dela. Eh, musika mailan nik uste proiektu bakar batekin nahiko zaila da. Eh? Uh, musikari profesionalek baituzte, eh, bizpairu proiektu eta denen artian ba, hor uh, ba, katsetak biltzen dituzte eta guai legea hola moldatua da, eh? berrogei eta amar bat katseta bildu behar dira amar edo amar eta erdiz. Eh, ba, onduan eh, musika klaseak ere uh, erakasle bilakatuz. Uh, bon, ala, denen artian, uh, ba, zeititen alda, me talde bakar batekin nik uste frango zaila daba. Mm -hmm. Proiektu ezberdinetan sartu behar dela erranduzu, proiektu ezberdinak edo molde ezberdinak ere badira zeden ekoizeko, Eh, zuen autoa izan da, zuena ekoiztea, Bixente, e, zendako autori egin duzu? Ebe, aski naturalki inginun eh, auto ekoizpenaren autua, nola jandut pixkat gaztetxe mugimendutik eta atzen ginen gu, eta 2000 urtean e, iparkor kolektibo bat ere amabost e, talde osaturiko kolektiboa sortu zen ere, eta hori ikasi ginuen ara, gure artean antolatzen, bilduma bat grabatu eta ekoiztu eta atera ginuen, eta hildo hortik segituz, e, izate taldea osatua da lau musikariz eta badu bosgarren uh, kide bat teknikaria dena ba, gestasuna badugu eh, gia eh, izatek eh, estudio bat erosi zuen fen material sumea baina uh, ala, eros, materiala gu haurek grabatzeko eta hola hola segitzen dugu la, bi diska hola autoeko ditugu eta helburu alitaike hola segitzia gure lanaren jabe goiten gira Banan, azkenian, gure lanaren fruitua libre uzten dugu eh, hori uh, beste autu batzen, uh, eh, delako desmartxan sartu ginen, piskat copyright eta dretxo pribatuen kontra joaiteko, hala, uh, musika libreen alde eta autoekoizpenaren alde. Salmenta beraz ez da zuen helburu nagusia. Ez, bate, eh, gu edatzea, gure musika edatzea eta uh, kontzertuak emaitia, zuzenean aritzea publiko haintzinean. Mm. Lucien Cesareta, copyleft ah, ba, liburu gintzen? Ba, ba, ba, markatu, ah, Ez dela helburu asalmenta, bena bizitzia ere helburu eh? Eta uste dut bizitek arras arrazoin duela, auto ekoizpena uste dut hori dela formula polieta. Eh, Prezeski, gongo teknologia berriekin, eta zutaganen nornaik, nahik, bidan hainitzek eta elkartek bereziki eskuratzen ahal dutenarekin, hainitz esperantza sortzen ahal da, esperantza Ekoizkuntza hori eh, buru jabetasuna deitzen da, molde batez, eh? Ekoizu aurrek autoekoizpena egiten duzularik, eh? Zer diferentzia du buru jabetasuna. Arrazoena du, profesionalismo mundu hori, eh? <laughs> Marrazo da horrekin handi batzuek kontrolatzen dute mundu mailan, eh? Jakigun Eh, marka handi horiek horritari ikusten dut muntza egiten dela eskapatzea. Ez horien eh, helburua ez baita eskual kulturaren eta gure sorkuntzaren defendiazia sosaren egitea baizik, eh? Ozen kasuman behar da biziki, eta eh, Hortaz, postena ez aski, e, senta, profesionalismo e, izen horrekin, e, begatua initzekin da uste dute, <laughs> autoreko izpenaren kontra, eta kalteak ere eta orduan uste dut hor bide aski argia dela. E, gu, ba, bon, nahi atzaipatzeko, amenezen gu elkarte bat gira, eh? ez gira industria sare hortan, eta uste dut ere beste kontu bat da, e, profesionalismoak pentsatzerat emaiten du, norbait artista bat dela, eta beste, bat, guziak e, ez direla deus ez, eh? uste dut e, bakotxak egiten aldituela bere bizian eh, artista sorkuntza lanak, eta beste lan bat onduan, eta hori ere biziaren grazia berezi bat dela, idazle profesionalik eh, ez da gure eskaldian, ere, neho ez da bizi uste dut eskoraren uh, idaztearekin, uh, bada erakasleak, badira, badira eh, zuek bezala, hor bizizaretenak zerbait eginez eskorarekin, eta berdin diburuak artikuluak eginez, eta ustez hori dena nahasi behar dela, eta denen esku, sorkuntaren uh, ustea, eskorarean bereziki idurizat importantea dela. Eh, Lucien Txezaketa, ostioan aipatu duzu, beraz, bazirela, gero eta urbileko kultura eskaintza anitzagoak, eta beraz, bideon antzela zuretzat euskal eh, kultura, disko gintza, do liburu gintza. Maiatz argitaletxean eh, kudatzen duzuz, zein da, azken finan, argitaletxe txiki baten abantaila handi bati konparatuz? ba, Prezeski hautatzen ditu, uste dut, eh, egiten dituen lanak. Robiltasuna iduriz haut jendetarik. Eh, eman Mandezagun eh, jendek uste dute behar bada diburu bat milad, bimiletan egin behar dela. Ba, hori ez da ere frantziako maila. Eh? Guk egunta berreta maretik goiti argitaratzen ditugu hausak. Eta iduriz haut pertsona batek bere inguruari agertzia bere sorkuntza. Hori lehen urratz bat dela. Eta hori elkarte bezala aski aixe, aski entzina eh, gauza da, tan eh, behin bat egiten dut, eh? hitza hartu behar dela erikira eh. bizitzeko hitza hartu behar da, edo zen maneraz, eta guko uste dut laguntzen dugula, eta balin banuke zerbait placer la lan horren egiteaz, hori ditaike, lehen, lehen gauza, eh, bako txasen idadin libro, bere gauzen egiterat guk eskaintzen dugu laguntza tekniko azpi bat nahi bauzu, eh? Bizu argita etxe eta maketazio eta badira beti urratxoatzu egiteko, liburu bat, bat moldean jartzeko, minat hori e, egungo teknologiekin aski erretxa da musikan bezala, nahi bauzu ordena gero tipienarekin arekin, duzu tratu zerbait, no? Barkatu, eh? Bixente, <laughs> guti etxin nahi, eh, sortza talendu, nabedak talendu, eh, grazia bizkabe erdera gehitu hori, gutxirekin hain itziten alda, eta hori biziaren dako, ba, gauza atxekin garria da. Zorkuntza, eh? mm. beraz, eh, hori da, gaurko balorea uste dut, Euskal eh, Kulturan eh, hori dugu gure altxora, hortan bukatuko dugu Lucien Txezarreta eta Bixente Jerabide musikarekin bukatzen dugu, gainera, sekanturekin gaur. E, eh, Iztaldearen taldearen ezekiel eh, ezekielen ikasgaia. Zergatik kanturi bisende? Oso betea delako bo kantuzak bat, eh, larugaita bateko usteut, oso poita Lasai hasten dena, eta piskat improvisak eta moduan bukatzen dena kantarixaren botxarekin hor. Ebe horrekin agurtuko gira. Lucien, txezareta, Bixente Jera, bide mil esker? Mil esker zuai. Ba, eta pasai gonon. Adio. Mil esker. you arrabazadak Estariz joaten Azpidik Pasapuretu Diskiat bideak Zuretzak